الحمد لله الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله سبحانه وتعالى كما قال في محكم كتابه العزيز الحكيم من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد لغو watukufu وإسلام تمو katika siku bora katika masiku ambayo jua huchomoza nayo ni yaumul jumaa na tumo katika hutuba ya mwanzo baada ya kushukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehema mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kuhusieni nyinyi pamoja na mimi juu ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala kwani Mwenyezi Mungu anatueleza ndani ya kitabu chake kitukufu man amila salihan falinafsi yeyote atakayefanya wema basi wema huu anajifanyia mwenyewe wa man asaa fa'alaiha basi na yeyote atakayefanya uovu basi uovu anajifanyia mwenyewe wa ma rabbuka bidhallamin lil'abid na wala mola wako hana sifa ya kuadhulumu waja utakalotenda ndio utakalolipwa hivyo basi ni wajibu sisi kumcha Allah subhanahu wa ta'ala kumwogopa yeye tukaache yale ambayo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ametukataza na tukafuata yale ambayo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ametuamrisha tuyafanye ni wajibu juu yetu kufanya hivyo ikiwa tunatakia uzuri nafsi zetu lakini ikiwa tujali kwa nafsi zetu basi Allah ameshasema wema ni kwa mwenyewe na ubaya ni kwa mwenyewe na binadamu yeye mwenyewe ndio utenda kwa hiari yake kizuri ama baya na wala halazimishi na wala halazimishi mwenyewe kwa hiari yake ataliendea zuri na mwenyewe kwa hiari yake ataliendea baya na ujira atakaopata mbele za Allah ni haki yake wala hadhulumiwi japokuwa hapa kuna masala ya qadha na qadar na jawad mchanganya na suala hili la amali ya matendo wakasahau kullu nafsin bima kasabat rahina kwamba kila nafsi juu ya kile inachokifanya mwenyewe binafsi yake iko rehani nayo atakuja kukomboa kwa maswali atakayo yajibu sawa sawa kote ndo lako lolote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala leo tumeonelea hutuba yetu izungumzie suala zima la dua suala la kuomba dua na kama wasaa utapatikaniwa Ijumaa zingine za mbeleni basi kuna suala la zikri na istighfar tunaweza tukazileta kwenu kama hutuba kwa ajili ya ufafanuzi juu ya masala haya ambayo sheria tukufu ya Kiislamu tukufunulia lakini leo tutazungumzia suala la dua na suala hili ni ibada lakini licha kuwa ni ibada ndiyo ubongo wa ibada suala la dua suala la mwanadamu kunyanyua mikono yake kuomba dua suala hili ni ibada Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatueleza katika sura Ghafir aya 60 waqala rabbukum ud'uuni istajib lakum innal ladhina takbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin subhanallah Allah subhanahu wa ta'ala sema waqala rabbukum ud'uuni na anasema Mola wenu niombeni ud'uni istajib lakum ahadi alayka Allah subhanahu wa ta'ala kwa anaomwomba ni kuwaitikia istajib lakum nitawaitikieni nyinyi maombi yenu innal ladina yastakbiruna an ibadati hakika wale ambao wanafanya kibri katika waja wangu wale ambao hawaombi dua kwa lugha nyepesi katika waja wangu sadkhuluna jahannama dakhirin Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema nitawaingiza motoni ikiwa wewe huombi dua kumwomba Allah Subhanahu wa Ta'ala wataka kumwomba nani basi Allah anasema ikiwa wewe humuombi yeye sayadkhuluna jahannama dakhirin atawaingiza katika moto wa jahannam kwa hiyo tufahamuni suala zima la uombaji wa dua ni ibada na ni ubongo wa ibada Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi iliyopokelewa na Imam Tirmidhi kutoka kwa Nu'man bin Bashir anasema ad-du'a mukhul ibada mukhul ibada dua kuyanyua mikono juu kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala hofu na ibada ni ubongo wa ibada kwa hiyo muislamu mwenye kujitambua anatakiwa amwelekee Mola wake amuombe dua lakini waqala rabbukum ud'uni na amesema mola wenu udhuuni nyinyi ombeni mimi bimaana ya kumtii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yani wewe unayetakiwa kumwomba Allah Subhanahu wa Ta'ala wanatakiwa uwe mtiifu kwake kwa kufuata maamrisho yake na kuacha makatazo yake ikiwa wewe utafuata maamrisho na makatazo بس الله سبحانه وتعالى قد كما بتقوموا تقولون استجب لكم اكوانتم في الله سبحانه وتعالى ان الذين يستكبرون عن عبادته وانا فني كبي حوامتي من يزمه سبحانه وتعالى سيدخلون جهنم داخل ويومته هو umeandaliwa kwa shumti Allah subhanahu wa na miongoni mwa maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala na hilo suala la kumuomba yeye kwa hiyo kama waislamu ni wajibu kumwelekea Allah subhanahu wa ta'ala na mwanadamu kila siku haishi na matatizo ana mashaki chungu mzima kibinafsi ukija katika suala la umma umma wa Islam kwa ujumla una matatizo chungu mzima lakini nani wa kuondolea kwa kutuondolea matatizo haya nani wa kutunusuru na majanga haya ni Allah subhanahu wa ta'ala bas Allah amesema tumuombe waqala rabbukum ud'uni na amesema mola wenu niombeni mimi Allah anasema tumuombe basi ni wajibu kama waislamu kumomba Allah subhanahu wa ta'ala barakallahu li wa lakum bil qur'an al azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa al hakim aqulu qawli hadha wa wa al azim li أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات إنه هو الغفور الرحيم karim tumombe Allah na tuna imani juu ya بيقول الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى ثم كتب خطبة يا قيل يا مولى مدلز وخطبة أولي نايو خطبة يتلون الدعاء نكون بدعاء sisi وإسلام katika tuombe dua tumombe Allah subhanahu wa ta'ala na jambo hilo ni amri na Allah ametuahidi ikiwa tutamwomba yeye atatuitika basi ni wajibu wetu kama waumini kuitikia amri hiyo ya Allah subhanahu wa ta'ala na amri nyinginezo kwa ujumla katika sheria tukufu ya Kiislamu eh ambazo Uislamu atuelekeza sisi tuzifuate kwa hiyo kama waislamu hatuna namna isipokuwa ni kuitikia maamrisho yote ya Allah subhanahu wa ta'ala na kuacha makatazo yote ndio Allah atatuitikia atatujibu majibu yetu atatujibu eh yale ambayo tunamuomba la sivyo tukiacha kumtii yeye tukaacha mwapi, tukamwabudu mwingine kinyume na yeye tukamwogopa mwingine kinyume na yeye sayadkhuluna jahannama dakhirin Allah ameahidi kutuingiza katika moto wa jahannam na tunamwomba Allah aweze kutuepusha na moto huo tuwe ni miongoni wenye kuitikia maamrisho yake dua haiwi kwa yule mwenye kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala aombe atakavyoomba mwenye kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala dua yake haitoitikiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa na masahaba zake akiwaelezea habari fulani fulani thumma dhakara ar-rajul kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akawatajia habari ya mtu eh yutilu safar amerefusha safari yake mno yani ametoka safari ya mbali kifupi ametembea sana ashghal aghbas manywele kimtimu amejaa mavumbi yamuddu yadayhi ila samaa kahakadha ananyua mikono yake kuelekeza wapi mbinguni akisema ya rabbi ya rabbi ya rabbi fafahamu maneno hayo husema mtu gani mtu ambaye anashinda kwa Mola wake mtume anasema wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa ghudhi bil haram fa anna yustajaba lidhalik mtume anauliza fa anna yustajaba lidhalik mtu huyu ananyanyua mikono juu ya rabbi ya rabbi chakula chake ni cha haramu kinywaji chake ni cha haramu mapambo yake mavazi aliyojipamba nayo ni haramu fa anna yustajaba lidhalik vipi mtu huyu atakatajiliwa dua yake hali yake hali yake ni hiyo kapambika na haramu mwanzo mwisho hata akienda toilet anachokitoa ni haramu haitoitikiwa dua ya mtu ambaye muda wote amejipamba na ya haramu ndio tuarudi pale pale kwamba kuitikiwa kwa dua ni kufuata maamrisho ya Allah na kuacha makatazo yake la sivyo hautoweza kujibiwa dua la aina yoyote lile ipo mida maridhawa kabisa mida ambayo mja akitumia mida hiyo kumuomba Mola wake subhanahu wa ta'ala basi Allah subhanahu wa ta'ala atamwikikia Mtume الله عليه وسلم asema aqrabu ma yakunu al-'abd min rabbih wa huwa sajid sehemu ambayo mja anakuwa karibu zaidi na Mola wake wa huwa sajid yeye mja anapokuwa ameshujudu faathiru dua mtume anasema kitirisheni dua wakati huo mnapokuwa katika shida kitirisheni dua zenu lakini mtume aliulizwa pia kuhusiana nyakati za dua ambazo dua ulitikiwa zaidi akasema jauful layl wa dubira salawati maktubat katikati ya usiku sita saba nane kwenye tumbo la usiku lenyewe lile wakati suhur wa bil ashari yastaghfirun wakati wa mladaku watu hapa nini hapa istighfar katika nyakati hizo jaufil layl lakini wadubira salawatul maktub na baada ya kumaliza swala ya faradhi nyanyua mkono juu mwelekee Allah subhanahu wa ta'ala muombe aliyefunga inda al wakati wa kufuturu pale nyanyua mkono wako juu mwelekee Allah subhanahu wa ta'ala muombe aliyedhulumiwa Mtume alimusia Muadh mambo kadha wa kadha akamwambia unaenda huko unapokwenda unakutana na watu ahlu kitabi waamrishi waswali watu shahada kadha wa kadha akamwelekeza mwisho akamwambia ittaqillah wa ogopa maombi ya mwenye kudhulumiwa kwa sababu gani maombi haya hayana kizuizi yanakwenda moja kwa moja kwa hiyo dua ya mtu ambaye amedhulumiwa nyanyua mikono juu wakati ulipodhulumiwa mwisho tuseme ijapokuwa dua imesisitizwa tena ni amri mwenye kuacha kuomba dua atapata madhambi lakini haijawa sababu ya kuacha kutumia asbab sababu juu ya jambo husika unaloliombea dua mfano kuna watu wanaomba wake wema kila siku utasema mke mwema huyo anateremshwa kutoka mbinguni hivi tumia sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam yeye ndo ambaye akiomba dua yake ni yenye kukubaliwa lakini hajaacha kutumia sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa akigura kuelekea Madina baada ya amri ya Mola wake aelekee Madina anaenda kuasisi daula tulislamia tukio la hijra Madina ikiwa ni kaskazini mtume alielekea south alielekea kusini hii ni sababu mtume sallallahu alaihi wasallam anatumia katika mzunguko wake wa kibinadamu hata hawa wanaomtafuta ili wamuue wasiweze kujenga tazana kwamba mtume ameelekea huku wajue tu mtume atakuwa anapita njia hii ya kaskazini tumtafute huku kaskazini lakini mtume alielekea kusini Jabali Sauri ambalo mtume alijificha na sahaba wake halipo upande wa kaskazini ukitoka Maka kuelekea Madina bali lipo upande wa kusini ni kuleta mtume sallallahu alaihi wasallam alitumia mzunguko wake lakini haikutosha tu safari ya jangwani bali kuna mtu maalumu akipeleka chakula walipo kuna mtu maalumu akija akifuta nyayo za mtu aliyepita akiwa na wanyama yani alitumia sababu zilizopangika vita vya badri mtume kaandaa jeshi jeshi liko imara watu madhubuti wako tayari kufa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala lakini mtume akiingia ndani ya kibanda wakati huo akinyanyua nini mikono katika ema yake akinyanyua mikono juu akimwomba Allah subhanahu wa ta'ala kwa hiyo dua isiwe sababu ya kuacha asbabu bali dua na asbabu ziambatane sambamba ili kuelekea jambo kwa hiyo leo umma wa Kiislamu tuna mashakili mengi nikirejea tena tuna maswaibu mengi tuna matatizo mengi ndugu zetu wa Kiislamu katika maeneo tofauti tofauti katika ardhi zetu wengine wamefungwa hapo ndani eh kesi zao nini lini zitakwisha kila siku zinatokea tarehe eh ndugu zetu wa Obama Afrika ya Kati damu za Islam zinamwaga eh zinamwagwa wa China kila siku wanaua waislamu tunataka Allah subhanahu wa ta'ala tuondolee haya ni kwa kunyanyua mikono juu lakini mwisho wa haya hayawezi kusuluhu bila kufanya vitendo katika mzungu wetu wa kibinadamu ili tuweze kusimamisha kile ambacho kitaweza kuondosha dhulma hii ukamilifu na kitengine ni serikali ya Kiislamu daula islamia al-khilafa rashida ala minhaji an-nubuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema innamal imamu junna hakika ya mtawala wa Kiislamu khalifa wa Kiislamu ni ngao kwa tunahitajika tumombe Allah Subhanahu wa Ta'ala lakini pia tufanye zile sababu za kivitendo kuhakikisha tunarejesha maisha ya Islamu na sababu yenyewe ni sababu za kibusara Mtume الله عليه وسلم amezionyesha kivitendo akiwa maka mpaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alikomnusuru kwa kuiasisi serikali yake ya kwanza katika mji wa Madina إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد حميد مجيد وأرضى عن أربعة الخلفاء الراشدين أمير المؤمنين سيدنا أبو بكر الصديق وأمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب وأمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان وأمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب وعن بقية أصحاب رسول الله أجمعين اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم عليك بمن قتل المسلمين اللهم عليك بمن قتل المسلمين اللهم عليك بمن قتل المسلمين اللهم عجل لنا بالخلافة راشد على منهاج النبوة تعز بها الإسلام وأهلها وتذل بها الكفر أهلها برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله أقم الصلاة